Alhamdulillah. Jeste čujemo, braći i sestri? Samo mi dajte znak da me čujete. Čujemo se. Dobro. Alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neke salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda alaih salatu wa salam. Ja vas selavim pozdravom vas koji slušate u džu. A, <clears throat> meni je pripala posebna čast večeras, tako da se družimo i sa jednim koji Allah te barek je od tala odabrao, tako, izveo ga iz tmina, kufra i zabluda na svjetlo. A, ja kad bih, a nadam se da će neki od vas, tako ili možda mnogi, imati priliku da ovog našeg brata upoznaju. A, na početku vam odmah govorim, znači ovo nije uh, razgovor između mene i njega, nekakav kapric nekim drugim Srbima ili kršćanima, ne naprotiv, ovo je samo, niti ovo program, večerašnji program, nešto čime mi želimo da pokažemo da smo mi nešto uradili, ne tako mi Allah, nije tako, nego jednostavno želimo da podijelimo ovu radost, tako, koju radost? Radost, uh, radost našeg gospodara, Azeveđel, koji se raduje uh, onome koji prihvati njega za gospodara tako i koji se raduje i kome je drago da ljudi obožavaju njega a da ne obožavaju ono što je on stvorio večera se nama je ovde naš brat Mladen Sladojević kako smo stavili u naslovu tako uh, sada je brat Abdullah on je sa nama ovde već uh, jedno izvjesno vrijeme i vjerujte mi da, da mu ne vracam prašinu u oči, tako. Međutim, ovaj, da mi se dosta stvari kod ovog brata svidjelo, ko što to zna, o, uobičajeno je biti, tako. Mi koji smo sebe nazivali muslimanima, a nismo sa islamom imali ništa, znamo se često praviti važne, tako, sa ulaskom u islam, e, pa onda kao da smo, kao da smo veći znalci i onda nam se to brzo obje oglavu, tako, ponese nas nekakav zanos. Međutim, kada gledamo ljude koji su bili u osnovi kršćani, ili tako, nevjernici, i kada vidiš njihovo primanje islama, onda se, prvo što se može primijeti na njima jeste e, edem, jeste <clears throat> zaista trag upute u strane Allaha, te bareke, otala. Ja večeras se tako neću, o, ovo je samo moj kratki uvod, postavljaću pitanja našem bratu, na početku da vam kažem odmah, ovaj pitanja, on ne zna šta će ja njega pitati, tako, tako e, da znate da ovaj razgovor večerašnji nije montiran, nego jednostavno naš brat, ono što ga ja budem pitao, ja ga i, i evo molim u ime Allah da odgovara ono što osjeća, tako ako bude braćo moje sestre nekakvih grešaka, devijantni, pa i akideski, nemojte zamjerovati, tako nadamo se da ćete imati sabora. E, ja vas pozivam jedino da nemojte pisati pojavi osim osim ovaj da da se ne čujemo tako pošto nam je konekcija mi smo malo dalje od, od, od ovaj moje kuće ovdje smo u mešidu pa nam je konekcija malo ovdje slabija ja se nadam uz lavu pomoć da ćemo da ćemo ovaj večera se e, zaista prijatno prijatno družiti na početku ja našeg brata pitam i e, kažemo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i pozivam ga da nam se predstavi svoje puno ime i prezime prije primanja islama, a zatim i nakon primanja islama. Buj. Samo glasnije malo. Alo. Prije nešto se predstavim, hvala je selam sve i braće i sestre. Selam alaikum. Moje ime je prije bilo prezime Sladović Mladen, a sada je Abdullah. E, tokom, nakon što se primio islam. Je tako? Svi smo mi imali e, nekakve svoje početke. Početke. Kako je to, šta je tebe motivisalo? Evo, oni ti, oni ti govoriti da malo glasnije govoriš. Šta je to što je, e, nemo si počeo razmišljati, nakon čega je uslijedila uputa od strane vlade, bar pitalo. Pa dosta sam. Malo se približi mikrofon, evo, tamo, tamo dosta sam bio zainteresovan za islam i, i ovaj i čitao sam te knjige i pratio emisije i, i razgovarao i tako razmišljao sve o tome i, i kroz sve to sam ovaj nekako došao do zaključka da je da je islam jedina onaj, znači, jedina vjera jedina ispravna vjera i, i da nema pridruživanja Bogu druga da je tu vjera u jednog Boga i obožavanje jednog Boga i bez nekih kipova i slika i tako dalje. Kao što... I, recimo, kao što, što mi je puno smetalo u hrišćanstvu, to je pripisivanje Isa ali sela Boga i, i čak i da je Boži sin. Tako da sam taj očenjaš koji oni izgovaraju nekako kontradiktoran koji počinje kao vjerujem jednog Boga, kasnije to ide dole da u još jednog ispada su dva Boga. To je tri, tako. Pa, da, konačno, dva pored onog jednog. Dva, ali da, ono, sveto trojstvo sad to isto stoji. I tako da, da je to sve nekako ostavljalo neki utisak koji... koji negativan. Se, negativan koji se kosi sa nekim pravim načelima vjere. Koje se sad upoznao. Da, koje sam sad upoznao znači. i tako da sam kroz sve to i naravno hvala Allah što me uputio, što mi je dao da to da saznam, da vidim, da, da bolje onaj, vidim kako to šta i, i tako da sam na taj način primio ovaj, islam i, i kroz taj put sam doživljavao i mnoge neke neugodnosti i porodci i, i, i tako. Ja ću tebi ovako postavljati pitanje jedno po jedno, bit će ti lakše možda odgovarati, a dobro je da se malo odmoriš. Tako. kako sad E, sad kad si musliman, kako sad vidiš pravoslavlje u koje si vjerovao? Kako sad imaš, uh, uh, kako vidiš, kako porediš islam i pravoslavlje? Pa evo recimo, mislim mogu reći za pravoslavlje i za katoličanstvo zato što sam izmiješan od braka. Mislim, otac mi je pravoslavac, mama katolikina. Pa... Teška kombinacija. <laughs> Allah, Allah baš ona kombinacija koja je najgora i s jedne i druge strane tako bila i tako u svemu tome onaj pa pa gledam mislim ovaj, nekako gledam to sve kao iskrivljenost gledam kao nešto ko mislim na neki način gledam i kroz žaljenje što da. tako ljudi da. što tako vjeruju što što smatram da će mnogi zbog te zablude i, i propasti ali zbog tak, tako iskrimljenog vjerovanja. Išla da, da se koristiš, da okitiš na vidno da ideš možda pozivati uz Allahovu pomoć. Pa eto, ali. inšala i to, a i možda i mnoge ljude koji su kao imeno muslimanja, a ne klanjaju i, i na kraj <laughs> kraja su onaj... Ja sam između ostalog, ovaj, halali, ja što je malo prekidati, tako, ja. između ostalog, htio sam ti postaviti jedno, jedno pitanje koje se evo ti sad dotaku a tebe kao bivšeg kršćanina, tako, a i mene kao bivši kršćanin, samo nisam bio kršćan, tako, jer sam, jer sam blefirao da sam musliman, sad smo naučili šta je naša kida, tako. Ja sad tebe pitam, odgovorio ovako nama svima je ter. ti si odskorao skora u islamu, tamar. U čemu je razlika? Zoran psuje, Mohamed psuje. Zoran pije, Mohamed pije. Zoran, Zoran vrijeđa Boga, Mohamed vrijeđa Boga. Obojica kaže da vjeruju. Zoran ne klanja, ne klanja ni Mohamed. Kako ti sad vidiš u čemu ima li onda razlike kakve? Osim samo imena. Pa vidim samo razliku imenom. I ničem drugom mislim ima raj. Ovaj Mohamed se... I možda vidim razliku jedinu o Mohamedu, recimo da neka nada iskra postoji, što je baš Mohamed da možda su... Ali neke, sve isto rade. Da, da su pali neka iskra, pa bar ima nešto, onaj, nekad je bar čuo. A hoćeš da kažeš da uh, lakše je njemu privatiti u slava, jel? Da, da, to A, kažem, da se njemu možda lakše malo približiti, privatiti vidio sam da nije, ti si bio krišanin sasvim sliva. <laughs> Koliko je Mohameda Hasana, a neće u vjeru? A pa da li ih žališ? Pa žalim stvarno, mislim, imao sam primjer da, onaj, mislim, hvala Allahu, Imao sam jedan primjer od jednog poznanika koji je bio musliman i koji nije išao, ovaj, nije klanjao, nije ništa. A ja tad nisam primio islam, ovaj, ali nekad je klanjao, nekad je klanjao i ostavio to godinama i, i tako kroz sve tu priču smo mi, onaj, kako smo pričali, ja uspio njega da, da ga nekako privolim da krene da klanja. I onda je on krenuo da, pa sam mu rekao, pa eto, ne mora se odmah otići bar na džumu, pa obavi to, pa kasnije ćeš biti, obaviš jedan namaz, pa drugi tamo vamo. Kreni i Alhamdulillah stvarno je bilo tako i kad je on otišao i pohvalio se, kaže, eto bio sam na džumi. I onda je drugi put došao, eto bio sam na drugoj, i kasnije mi je rekao, evo hladnio sam povodni, kladnio sam i tako je nekako krenuo, što mi je bilo drago. Sam. Mislim, ovaj, Tamo, dobro. Sa, a, sa tvojim primanjem islama, tako, ti si e, bio svjestan Pogotovo sad što si došao kod nas, alhamdulillah. Ti si nama drag, naš si brat i mi smo te primili, alhamdulillah, i dok, je tako, mi možemo biti ćeš sa nama, kad ne budemo mi mogli, je tako, pa da ti rađemo oko voda, kako je Hanum. Gde mi sad reci, e, sa tvojim primanjem Islama i dolaskom, je tako, na ovaj menheđ, e, zar se nisi malo pobojao, da tako kažem, da ćeš biti okarakterisan kao terorista, fundamentalista. Pogotovo što smo mi ovdje došli u ovo selo koje je nekad bilo Četničko selo, tako srpsko selo. I ti si došao sad kao Mila Sladojević, sada hvala vama Mula. Ovaj, zar nije bilo kod tebe, je bilo ikakvog straha da se pojaviš ovdje među nama, a da ćeš biti optužen možda kao Srbin koji je sad terorista ili ne znam, nekakve podvali laži? Pa jes, bilo je tijen neugodnosti, ovaj, jel, jel ta neki glas je pratio baš Nos. Da, ljude koji puštaju bradu i, i koji nosi hlače tako iznad članaka. I, ovaj, i koji tako nazivaju nekim imena koji, koji nije to ime. Mislim. Koji ime pri, ja, koji ne, pripada. Ne, koji ne pripada. I, I tako da sam to doživio ovaj, tako od ljudi koji su muslimani, koji vjeruju da, da imaju neko iskrivljeno mišljenje o tim ljudima, ovaj, Mislim, Šta si ti mislio o njima tada to vrijeme, o nama? Nisam ništa, ja... Da mi jedemo ja, ljude, jel? Ne, ja jedino što sam mislio, to je bilo onaj... A, a, ako budem dio tog društva s tom braćom, onaj... Kako će na mene reagovat kad ja budem tako izgledao? ja <laughs> sad ovaj, ovi te, ovi te naši ne vide, evo braća kažu, radosni su, ovaj, li, brada ti lijepo stoji, zaista, ovaj, još kad si mrkva malo podkratio, sad si još tepši, alhamdulillah. Reci mi, a, sa tvojim primanjem Islama, normalno, ja ću tebi malo, jel tako, opisati situaciju, našu situaciju. Naši su se roditelji bunili kada mi privatimo islam. Oni su e, nas nagovarali da privatimo islam sa običajima, sa djedo, islam djedova, tetkova, nani, strina, tako. Oni su nas napadali. I to je tebi nejasno, ne razumio, i nama je. Ali ti, kakve si ti imao, jesi li imao probleme, a imao si sigurno ovaj, sa svojim roditeljima, nama se rekao da su te se odrekli svi, da nemaš ništa, da si ostao, što bi mi rekli, go Kolipić. Kako su tvoji najbliži reagovali kad ti rekao da više nisi Srbin, da si samo sliman? Pa recimo, Vlasni su moji roditelji su umrli, da tako kažem, da ne kažem preseli, pošto mi nisu muslimani. Ona, umrli su prije nego što sam ja primio islam. Ova, ali za, za njihov života su oni znali da sam ja zainteresovan za islam i, i ovaj i pogotovo brat koji je baš nezgodni narod. Brat je živ. Da, on je živ i ovaj i tu sam doživljavao velike neugodnosti. Od svog brata? Od da, od njega i ovako i, ili tako i recimo i možda neki poznanika, prijatelja koji tako čuju ili neko što familije, ali nisam i toliko onaj, nisam i onaj krivljavo jer sam svatu da je njihovo mišljenje tako. Mislim, ono... Allah ti oplemenio srce da, pa se nisi... Da, nisam se ni svijetio, nisam kad nešto da, da sam nešto I rekao si mi da ste, da ste uzeli dio kuće. Da, da čak kad sam ostoji bez kuće i sve to tako sticajem i ti okolnosti, nisam ništa da sam nešto sad proklinuo, kleo ili šta ja znam govorio, nego sam shvatio da je to jednostavno... Kader. Da. On ne zna. Ili jednostavno shvatam da je to njihovo neznanje. Nekako sam više osjećao žaljenje što, što tako razmišljaju i i ono, ne mislim da smo mislili zlo, ali smatrali možda da sam izduo da, da to ne treba tako, da je to da imaš svoju vjeru, da ovako ono i... Ali eto. Dobro, hoćeš nam malo opisat, ovaj, ti kao kršćan išao si u crkvu, jesi išao u crkvu? Pa... Jesi li išao kod dijete u crkvu? Zadnji. Kako, kako, ti, uh, kako si ti vidio to, doživljavao to trojstvo? Je li postojala ikakva slast u tom obožavanju kipa, nekog nevidljivog, ili uh, uh, svođenja Boga je postala, jesi li živo u tome, jesi osjećao slast? Malo nam to opiši. I kako sad, šta sad osjećaš? Sa, kad ti je samo jedan Bog. <laughs> Pa nije, nisam osjećao slast i kada sam upoznao islam, onaj, čak nisam išao u crkvi osim možda kad su bilo i neki... Ko nimi u džavlju što nisi znaš. Možda. Pa ja, ko imi za Bajram, ja. ti za Bajram, ti za Bajram. A od mada prije, ono, znaš, dok, dok ga nisam poznao, znao sam otično, mislim, što je razumljivo tad. Da. Ovaj... Pa sad, mislim, kako gledam, čak sam u jednom momentu osjećao tako da sam u jednim momentima sam osjećao strah, šta ako umrem, šta ako me Allah uzme sebi. To dok si bio Srbin? Da, dok, sam još, dok još nisam onaj, primio islam, osjećao sam onaj, da, da to nije pravo i kad umro da... da Pa kao? Da ne bi, ja, da ne bi se radio raj, ko što se kaže u krišćanstvu ili dženetu. Znači nije bilo objeđenja. Allah i kaže da oni ne vjeruju, samo lažu. Pa, oni vjeruju, ali... Pogrešno. Ne, iskreno, da, pogrešno, nažalost, mislim tu ima vjerojatno ima tu dobri ljudi i sve to, ali ja. Mm. nažalost tako je kako je i ovaj i osjećao sam da reko ako bi preselim, rekao šta će biti, reko mogu umrijeti kao nevjernik, kao nemusliman. To si razmišljao još dok si kao sam bio? Da, još kad sam bio, to, mislim, ja sam već ono poznavao islam. Ja. Samo eto, trebali su neki događaj, da stvari, neko ja. vrijeme se to razvije, da to nešto bude, da se stvori neki malo uslovi, da desi, da to nekako prevlada kod mene, to konačno bude i kako, kako želim da bude. Da mi kaže, u razgovoru sa Srbima, dok si bio Srbin, u razgovoru sa svojim društvom, jeste li kad razgovarali o vjeri, vjeri religiji, pravoslavlju ili drugim vjerama, kako ste gledali tad na to? Je li bilo razgovora? Jeste li imali ikakvog znanja o svojoj vjeri? Ili ste onako samo ko naše dede, tradicija, Pa na šta, je... vam se, na šta vam se svodila vjera? Pa razgovaralo se o tome, ali većinom se tu, mislim, svodilo ono, odje su u crkvu nedeljom, da smo i lovi katolici su išli više dana, tako, onaj, ali, tako te mise kod pravoslavaca, liturgija i ovaj. A šta je kod crva? Isto je to, naši, kod... Nedelja dođeš, pop, sve grije, obriši i gotovo. Pa dobro, to je bilo ono kad je, kad je ono kad se posti, pa kao on ide pričesti i tako dalje, pa to ide kao <laughs> praštanje, što je malo čudno. Jel, li, tako? Ovaj, je mu trebalo platiti za to? Pa nije mu trebalo za to baš plaćat, ali... Ako bi se ima, dalo, on se ne bi se prostavio. <laughs> ali se trebalo plaćat, možda kad je dolazio u kuću, da. pa mislim, onaj, bilo je priče o tome i čak sam ja, mislim, znao da i pričam tako ti ljudima i o vjeru islamu, Najlazio sam ljude koji su prihvatali to, a najlazio sam ljude koji su odbijali to i gledali kao nešto neprijateljsko, znači. I tako da, mislim, a neko je opet ono gledao tebi tu, meni ovo i tako. Ovaj, u razgovoru sam s tobom primijetio da si čitao Bibliju. Da, jesam. Nešto si mi govorio, pa kaži nešto našim slušalcima, Veter, kako ti vidiš Bibliju? Da li si našao išta u njoj što, je, što ima veze sa Islamom? Pa ne, nisam nešto siguran da li sam ikad uvijek pročitao cijelo, ali mislim čitao sam i ovaj. Mislim, ima tu stvari, ima tu stvari koje, koje se tiče vere, ali ima dosta stvari koje su iskrivene i ovaj, gdje gdje se vidi da je to mnogo... Ima li gdje u Bibliji da se prošto da Isus za sebe kaže ja sam Bog? Ne. Ne. Nema, niđe čak, čak... Kako je moguće onda da Bog za sebe nigdje ne kaže da je Bog, a traži da se obožava? Pa ja mislim ipak da je to stvar onaj, ti crkveni mladodušnjaca koji su to donijeli takvu stvar. Kako, kako vaš narod srpski gleda na Bibliju? Da li traže, da li e, žude za dokazima ili samo onako slijepo slijede po Bogu? Pa, po moje mišljenje da, da se slijepo slijedi. Je tako? I da se ona samo priznaje i da se Kur'an ne gleda kao, kao zadnja objava. Ali u samoj Bibliji sam onaj, naišao kad je Isra Lisevam rekao da će doći poslanik posle njega po imenu Ahmed. Znači, sam, Ti si našao to? Da, ja sam to našao lično. Jedno sad ne znam koja, šta je. Uglavnom, Zagrebačka je bilo neko izdanje. Znači, Hoćeš nam sad samo reći kako Srbi gledaju na ostale vjere. Znači, govorimo, e, ti si primijetio da mi govorimo ovaj, bez trunke laži iz ostale. Znači, hoćemo da čovječanstvo bude jasno. Znači, mi ne, ne želimo prijateljstvo sa Srbima na osnovu vjeri. Ne, ni s kim. Jel' tako? Mi se samo prijateljujemo na osnovu, tako, poznastava, u stvari kod nas je prijateljevanje lijepo postupanje. Ali prijateljevanje na osnovu vjere, ti znaš da je najstrožije zabranjeno u islamu priznat a drugu vjeru, tako? To bi sad za tebe značilo odmah da si ponovo srbin i za mene da sam kraj tebe srbin, tako? Kad bi ja priznao srbstvo, jel' tako? Pa te pitam, a, e, a, e, Kako, uh, kako su Srbi kako Srbi smatraju sad, na, evo je Bošnjake u Bosni, da li ih smatraju vjernicima ili nevjernicima? Pop i ovi. Govorim ti, znači, o, o eksplicite o religiji. Znači, šta hršćanstvo, srpstvo kaže za muslimani da su vjernici da su nevjernici? A pa mislim, oni mogu reći, mislim, ko klanja, ko ide, može reći da je on vjernik. Ne, ne, ne, da ti pojasnim. Znači, ne vjernik u svojoj vjeri, nego da li sam ja vjernik u njegu, vjeri srcva? To te pitan. Ali da, mislim... Jer ja kažem da Isus nije Bog. Šta sam ja kod crba odmah? Ha da, odmah je, odmah je nešto što, što, je tu, što se kosi sa njihovim načelima. Znači, vjeri tako da, da tu može sad ispadne ono kao mi imamo svoju vjeru, vi imate svoju. Jeste to ja mislim jedno bilo i nađe rečeno vama vaša vjera naša nama naša jest kuljani kafirun jest mi zato izlazimo iz okvira ti filozofskih govora tako da. znači nećemo nećemo mi reći Srbi su vjernici, pa da onda neko kaže i onda da se mi pravdamo tim govorom, pa mi smo rekli da su Srbi vjernici i svoje vjerne. Ne, svi su nevjernici osim muslimana, jer tako Allah kaže. Ja ću ti, evo ti, e, u kontekstu toga jedan kuranski ajed, u kome Allah subhanahu wa ta'ala eksplicitno govori, kaže lekad kefere ladine qalu inna Allah huve mesihom u Merjem, kaže znači lekad kefere ladine qalu, kaže ne vjeriti su oni, da tako, uh, inna Allah huve mesihom u Merjem, koji kažu da je nis, Mesih Isa sin Merjemim. Znači ovo sura uh, eh, Majda, jel Majda u kojoj Allah tebara ta'ala ka tekviri sve one koji kažu da Isus Bog. Ehlizite i tekviri. Zato ja tebe i pitam kako, kako ovaj, oni gledaju, uh, da li oni vjeruju da je Muhammed, da je Muhammed poslanik? Srbi. Pa, znaš šta, neki mogu vjerovati, ali mogu, mogu, neki ne mogu vjerovati, ali stvar u tome i oni koji vjeruju. Ono, žalostno je što ga ne prihvate i poslanika. Ona, nego, nego i dalje se prihvate i samo Isa ali Sala. Oni se samo drže toga. Srbi? Da, ili katolici, recimo bitno, ovaj, oni se mogu držati toga i tako da smatreno što Muhammed govori da to nekako ispada kao da možda govori samo da je to samo za muslimane. A, nije svim svjetom. Da, mislim. Šta je u vašoj... Isa ali sela mi je tu glavni u svemu, znači propovjedanju svega i gledaju ga kao i Boga, možda reći kao ajde da kažem poslanika i sve to i, i kao Boži svi mislim tako da ne prihvataju šta Muhammed ali sela je mislim, govorio, sigurno da prihvataju da ne bi razmišljali nakon, jer tu nema spominjanja da Isala se nam Bog i Boži sin. Aron, sin i Merjani. Jest, jest. Uh, kako je na tebe, jesi, dok si bio nevjernik, dok si bio kršćanin, jesi li ikad razmišljio ovaj, uh, i kako je na tebe djelovala činjenica da, da je Bog bio u stomaku devet mjeseci da je se hranio kasnije, e, dojio je mlijeko majčino, da, je mora, da, je, da ga je moralo se kupat, da je Boga trebalo e, u pelene staviti, ljuljat u bešiku. I si nikad razmišljio o tome kako je moguće da tako o visokom, kao što je Allah, te i Tala, ili Bog, tako, da tako ljudi razmišljaju, a ne vidi. I si kao o tome razmišljio? Pa ja sam razmišljio. Zar Bog može, da, da Bog može biti rođen? Sura Ihlas u Kur'anu ti je čitao sad, kulhu, reci, on je Allah jedan, nije rodio, rođen nije. a e, Isus je rođen. Kako je Bog mogao biti rođen? I svi kao to razmišljaju. I kako ti vidiš sad to? Prije i sad. Naravno, sad kako vidim, to je, možda ono se kaže, razlika ko nebo i zemlja. to Ovaj, mislim, sve jasno ko dan. Šta je Isa alaj salam a šta je, kako ga gledaju prije. Ovaj, pa mislim da je onaj... Mislim, tu, tu smo mnoge neke stvari, ne, nismo bila jasne. Mnoge stvari, recimo, kada je predstavljao prvog, kada je govorio da je Bog, pa da kaže Boži sin. Pa znači sad jedno i drugo, isto ko je sad trebalo da se kaže, pa dobro, da se dogovori, onda kad kaže jedan je Bog, pa onda ide, pa to je troje jedno, pa Isus, pa svijet i duh, tako se to nekako pomiješa da će... Bog hoda, sad na nebesima, sad na zemlji, sad na krcu, sad u grobu, sad u stomaku, da. svugdje ga Tako da je stvarno nejasna ta situacija, oko svijet u trojstva, ako toga šta pripada i mislim, kad neko objašnjava, čak i jedna, kad sam ušao s jednom raspravom, mm -hmm. ona je bila evanđalista, ali, ali mislim, ona uzma isto tako Bibliju, čak i rekla, kaže, kako to da objasnim, Kaže, eto, to što reći, kaže, isto ko ona kafa, ne, tri u jedan. Pa je čak takav primjer navela da je ovaj, to tre u jednom glasu. <laughs> Kad je Ja, mislim, da je baš ono smiješno bilo, ali nisam sad, ono... Da, te recim, zaporim jednu bosansku, pa će se biti tri u jedan. Nije znala kako da objasni, pa uzela neki taj primjer da kaže, da, da ona kako potvrdi tu svoju. Dobro, ja bi, ja bi, malo smo se mi, možda smo malo ovaj, pretirali, ja bi volio da ovaj naš razgovor ne ide, jer vjerovatno vidim da nas sluša, neki, neki od Srba nas slušaju, tako vidim, pa bi, ne bi volio da ovaj govor bude provokativan, tako, nego zaista da se iz ovog našeg razgovora okoriste i oni Srbi koji nas sad slušaju i koji će nas slušati, kao i Hrvati, tako a Ali ponovo, sam, ponovo ponavljam, znači mi nismo i ne pravimo ovu, a, ne pravimo ovu emisiju tako da nekom kontriramo tako. Naprotiv, Allah je taj koji je tebe uputio. Tako. Sljedeće moje pitanje glas. Šta ti, je, e, šta ti je bilo najteže ostaviti od onoga što si imao u periodu džahelijeta? Evo prije nek što odgovorim na to pitanje, ako mogu sam... Jedno, slobodno, slobodno, Ako ja bi samo rekao što sam da se razumijemo, ja nijam ništa ni protiv pravoslavaca, ni katolika, ako ljudi na kraj kreva, meni su to i roditelji bili. Ovaj, nego hoću samo da im kažem da, da je ova zadnja knjiga, Kur'an, onaj, poslata svim ljudima. Dobro i, i, i da je ta knjiga koja je neskrivljena i koja će do sunnjeg dana biti sačuvana. No. I da bi ljudi trebali da onaj se pozabave sa njom i da tu pokuša da nađu pravu istinu, da je da je čitaju da i da tako naravno ako su mogućnosti hadise da onaj uz to pročitaju da povežu neke stvari i da ovaj da da vidi tu pravu istinu i da vidi tu onaj da je jedan Bog i da je Isa ali selam Boži poslanik a ne ono što se prepisiva i, i, da, i da zamole Boga kad to kad želi da spoznaju tu vjeru, da im otvori srce, da im uh, da oni to spoznaju, da im mala dadne, da im mala dadne tu uputu, da im dadne, da, da shvate to što piše tu i da razumiju i, i, i da tako pokušaju naći tu istinu i, i vidjeti iskrivljenost na, na ovoj strani što se tiče pravoslavlja i katoličanstva i da sad ne govorim za ostale vjere. I ovaj, Mislim, eto, znači, to je samo što da kažem, mislim, ne, ništa ja nisam ovdje da nešto pričam protiv te vjere i neke propagande, to mušte onaj, nije do toga i... Nego jedino pozivam ljude u ispravnu vjeru da, jedino sa dokazima. ljude u ispravnu vjeru i pozivam ljude da, da onaj, da vidi to, da, da, da se sami uvjeri, da sami osjeti to i, i da se sami onaj, dožive to, bez, da im niko drugi ne mora ni govoriti ni pričati, mislim što mogu, uz Božju pomoć. Dobro, e, brate. E, tu sam sam ti još... A Renal, sad reci šta ovaj. poručuješ muslimanima koji se igraju sa ovom prelijetnom vjerom. Sad je ostave, sad je uzmu, sad bi ovako, sad bi krojili. Oni bi da vjeru onako kako njima govara. Šta njima poručuješ? Imaš šta poruku za njih? Pa ništa, mislim, to što sa njima poručujem, to i sam sebi. I sam osjećam strah da, da ne skrenim s nekog puta, da nešto se ne desi ne da Bože što uvijek može da, i ovaj, da, da se vrati vjeri da moli Allaha da, da ih utvrsti, da, da ih zadrži tu, to vjeri i da steknu to znanje i da, i da mnoge stvari neke svom životu promijene i, i ako osjeti tu slast imana i, i vjeri da, da, da će onda i sami, sami ostati tu i, i biti na tome bez da i neko i govori da i priča i tako Neće da. Neće se kocka s Da, tako da ima dosta tih pošnih knjiga, emisija i i ti stvari što se mogu naći na internetu i sve to da, da mogu dosta toga da spoznaju, da vidi, da povežu, da vidi da, da je smisl života vjera jednog Boga je dobra djela da se onaj prolazno i, i koji, može, koji vodi u zagludi i oduzimaju dragocenu vrijeme koji kasnije može da i košta u, u životu i na sudnjem danu. Pa tako, eto, poručio bih da, da se znači drži te i da budu ponosni na njih da, da budu ponosni na njih na kraj krajeva i ta jedina vjera koja je priznata i, i, koja, i koja je zadnja koja je objavljena i na kraj mislim to i, i taj smisao života sa onaj, da čovjek vjeruje jednog Boga i da čini dobra djela i zbog toga i stvore na kraju Subhano, da obožava jednog Boga Dobro, brate Abdullah. Evo malo pitanje, nisam sad... Ovo, Reci. Ono, ne, ne mi se sjet koji sam postavio. Ovaj, to sam samo, ono, pošto sam imao jednu poruku da kažem. Mm, za, vezano za Srbe, jel? Mm. Ili čitanje Biblije? Poslije toga. Iza toga. Kako? E, ne mogu se sjetiti. Ne mogu se šta sam te pitao, ali... Ako tebe naopane, bujro. Ne znam, jesu zapisao. Šta ti je bilo najteže klonce od E da, hoće još i lijeta na to. Je to to? Da, da. Pa ne znam, mislim, ni, nisam sad ja, ni, onaj, mislim, mnoge stvari čovjeku sad isputavaju. Kako si ostavio poroke koje si imao, ako si imao kod sebe? Ako, recimo, ne znam, droga, ne znam. <clears throat> Pa, nisam nikad drogu to imao tako, dobro, alkohol je to, znao nekad probati ovaj, pa naš, jednostavno shvatio da je to veliki grijeh i, i onaj, išao sam da se izborim sa samim sobom i, na, tako da, da shvatim da to ne volja i da ne treba da se vraćam u tome i, i da, da jednostavno da zadržim vjere i da ovaj, i sve neke druge stvari kao što su strast i ono i svašta nešto što može čovjek odvući da shvatim jednostavno da to, da to nije ono gdje čovjek dobiva jednostavno čovjeka to odlači i da čovjek tu gubi na kraj krajeva sve da doživi ono što zamisli što je i zamislio u, u tim stvarima i da sve postigne ono što mašta na kraju će vid da otog nema ništa da je to sam bila zabluda i, i da je ga to odvelo propast da je i, i još ako ne ni na vrijeme da se pokaje da, da on propada za vid tako da mislim kad čovjek razmišlja da je da smisao života samo da je vjera jednog Boga i, i dobra djela, onda, onda sve te druge stvari koje ga okružuju oko toga mu postaje puno bit, nebitne mu postaje. Da, Da, postaje nebitan u, u onom smislu da, da nešto ga želi puno i nego zna šta je pravi put, šta je prava istina, onda se drži toga i, i shvata da je to, da je to ona prava vrijednost koja, koja mu nudi vječnu sreću, a ne onu prolaznu. Tako da, ako tako neko razmišlja, evo ja, alhamdulillah, tako razmišljam, želim da, da razmišljam više, onda, tako da sve te druge stvari, Mi smo kao neka recimo kao razmišljao sad recimo da se neki bogataš, možda u ono vrijeme prije s nama je razmišljao da sam ja sam sretan, radosan čovjek. A sad kad bio tu, onaj ušte ne razmišljao sam sretan, radosan čovjek kako ne to sve bogatstvo i ta kapital podijelio na pravom putu i iako ne bilo na haju. Allah. Ja, <laughs> ti si sad ispričao jedan uh, u pet minuta akidetski ders. Naši šehovi koji te budu slušali, zaista si rekao, ogromnu stvar. Znači, ovo, operator, ja se nadam da vi ovo snimate, tako ovo ne smije biti izbrisano. Ovaj njegov, uh, samo ovaj dio govora, govori uh, e, kada Allah te bar, kada Allah nekog uputi, snima se, tamam. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nekog uputi, onda se ovaj, taj čovjek mora govoriti govorom uh, koji će biti prepoznatljiv, jel tako? A to je da je Allah te bar, tala uputio čovjeka, otvorio mu vidike i obično sa tim se desi da mu omrzne ovaj svijet. Je tako? Pa, ja a, smatram da smo već dovoljno razgovarali, jedino ako imaš nešto još da poručiš, evo našim slušalcima i da zaključimo ovu emisiju. Imaš li još što da poručiš? Pa ne znam, onaj, kad sam, kad sam razmišljao emisiju, imao sam, možda sam i kad sam sjed, sa svojim bratom pričao ovdje, koji je trenutno tu sa mnom, onaj jednostavno stvorio sam sebi samo nijet da, da, da ispričam ono što mislim šta je i onaj i ne bi bilo koristi od ove moje priče za druge. Nisam tijelo više nikakve druge namjere, mada, ma, mada je bilo možda i neke drugi namjera. Mm. Ali nisam tijelo da to ide u, sad u nekom drugom pravcu pa da ispane da, da se sad to okreći u nekom drugom pravcu i da je zbog toga toga nego jednostavno se išao i stvorio nije. Htio se da ovaj razgovor bude tvoj poziv u islam da, i da, ovaj, ostali. Da, moj, ovaj, da je ljepotu koju ti imaš. Da, baš tako, mislim, htio sam samo da ovaj moj razgovor i takav se nije stvorio stvarno i htio sam sve ono drugo što mi se nadolazilo da možda, da možda i kažem i ovako onako bez obzira na neke potrebe i svega toga, sve sam to naklonio, sam sam htio da imam nijet da da kažem svoje mišljenje i ono šta je islam i, i ove ljude da upoznam zbog čega, je to, zbog čega sam tako primio ove ljude koji nisu islam, a i ljude koji i jesu i nisu i tu tamo da da nekako i oni prigrle to, da osjete to, da ne bi se vratili vjeri islamu i tako da budu. Pa sam eto išao sam s tim nijetom, ako bude ikakve koriste od toga, hvala Allah i i ništa drugo nisam želio da nikakav nije to osjećao. Znači, htio sam sam da neka vam moja priča nekako ode u hajr. Tamo, gdje završio? Yes. Dobro, brate, Allah. Et, poslami ja. isto onaj sve. Evo, ono, poslami. Evo, braći i sestre, e, naš brat Abula, možda niste dobro čuli, sve vas selam i želim vam svaki hajr i ovog i svijeta, tako? Jeste. I nada se išala da ćemo se zajedno svi ovaj, još družiti na ovom svijetu, vi koji budete dolazili ovdje kod nas, bujrum, LMSLM, da se poznate s našim bratom, a ja vas uh, ubrzo mogu, inša Allah, obradovati možda sa još jednim primanjem islama od strane jedne ženske osobe, ja se nadam, ako Allah dadne, ja ću makar, uh, ako to nam, ako je Allah uput, jel tako, ali veliki su izgledi, veliki su izgledi, da ovaj, da će ona, ona vam se obrati, malo samo, od ove e, od e, u prisustvu moje hanume, tako, <laughs> ako Bog da. Pa eto, ja se nadam, braćo moje sestre, da vam je bilo lijepo sa nama i molim Allah da ovakvi susreta bude još, da ovakvi doživljaja i događaja bude još, da nama, kao što je naš brat, e, mladen, <laughs> tako, Abdullah, da nam bude prava pouka, tako, nama, da se ne igramo sa ovom vjerom, jer Allah te bar kretala, on obećava, da ako ne budemo, valike selam, selamete vraća iz Slovenije, iz Tešnja, iz Skoplja, iz, i tako dalje, i tako dalje. Ovaj, tako da, da ova vjera uz Allahovu pomoć, sigurno ako je odbiju jedni, privatit će drugi, i evo, ako nije ništa drugo, povuka i dokaz, dokaz je ovaj naš brat, i večerašnji naš gost, i naš stanovnik ovdje na kraju kreva ošava. Ja vas, braće moje sestra, sve iskreno selamim, želim vam svako dobro i ovoga i onoga svijeta. Sjetite se nas ovdje u dovama, sjetite se svim muslimana u dovama i ja ću vama sljedeće nedelje nešto vezano za ovog našeg brata, zamolću vas nešto, neću ovdje pred njim, ali ako bude u nedelju, ja ću vam se obratiti, pa nadam se, inša Allah, da ćemo se ponovo uz Allahom dobrotu volju pomoć Allah vam dao svaki hajr, želim vam svako dobro i ovog jednog svijeta. Molim Allah da nagradi našeg brata Abdullaha, našeg ovaj, e, čovjeka koji je primio islam tako, da mu podari dženet u Firdevus, da mu podari razbolitost u vjeri. Molim Allah da naš brat Abdullah podući se islamu, imanu i da bude daja, da bude pozivač ljudi u Allahu, tevarke, tevareke, tevareke, tevareke, tevareke, da, a, amin, da ga da bude od onih koji se neće stiditi, tako kao što on večeras vama i pokazao, neće se stiditi da pokaže cijelom čovečanstvu da on se ne ruga tako svojim neistomištenicima, videli ste njegov, a, njegov prelijepi edem, tako, ne mrzi, ne, ne mrzi i on čak šta više žali i kršćane i srbe i one bošnjake koji se na tako na ovaj na, na način a, oženiti, a šta? Evo ja vas sad <laughs> Ja vas sad pozivam, ako da vrijeme, trebalo bi naših vrata išala je žen, vidim evo neki se javljaju, ne žene, nego braća, pa vujru. Allah vam dao svaki hajr, vidimo se i čujemo, ako boda, vujru, mi radimo 24 sata. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضينا